亮堂一些。ตอนตอนจะมาปฏิบัติใหม่ๆนะ ก็ไม่มีใครสอนนะอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียน แล้วก็ดูรูปจากหนังสือ แล้วก็ทำตามหนังสือ在跟走上那刚开始用功的时候，修行的时候。 没有没有谁教他，没有老师，什么都没有，没有师傅，他就是看龙伯天的那本《洞中那个什么字诀手册》，然后他就看那个像，然后就自己自己做，自己写。我父康乾，我未未有白塔苏格都，所以，他那那那他去有白富个铜，多过那那嘛苏格都的。

แต่ก่อนเป็นเทป แต่ก่อนเป็นเทป ยังไม่เป็นเทป ก่อนที่จะมีซีดี刚开始的时候还没有 CD，没 CD，那时候是用什么的呢？用那个录录音卡，录音卡是什么？มาว่าพวกเราอ่ะไม่รู้ โชคดีขนาดไหนแล้ว我们大家非常有福报。是的，是的，啥都啥都。ทำไมก็ไม่ได้สอนอะไรนะสอนไปหมดแล้ว他说，尊者说，不知道要教什么，因为已经全部教完，没什么可教。ยังจะสงสัยอยู่ละ他说还在怀疑吗？ บางทีแต่ก่อนเวลาปฏิบัติ มันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าอ่านหนังสือเอาฟังเอาก็ไม่ค่อยชอบถามหลวงพ่อ ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบถามใครเหมือนกัน他刚开始的时候也不是很了解，不是很清楚，啊、然后他也不喜欢去问问问题，他也不想去问，呃，就是不喜欢人不喜欢去问，刚才讲的问问题，就是自己用功。 但对于这个也不是很了解。คือเราก็ว่าคือหลวงพ่อท่านก็พูดก็มาถึงว่าก็ไม่ใช่ว่าละเอียดทั้งหมด แต่ก็เออพูดให้เราพอเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติยังไงอยู่หรือหนังสือหลวงพ่อเทียนท่านก็อธิบายพอสมควรการท他刚才长老他也有开始也有就是有时候也会有诶有有跟他介绍 但是呢，因为也不是很清、很详细，说的很详细，就是大概的啊，介绍一下。各郎，尝，郎尝，เอา，郎，แบบ，郎，แบบ，ทดลองเอา，ถูกบ้างผิดบ้าง。 <laughs> 然后就是自己去做，然后就是去调整，啊，有错有对，有错有对，都不停自己在那里调。是，บางทีสงสัย。 ก็ไม่ถามนะประมาณว่าสงสัย ก็เหมือน เก็บไว้วางไว้ข้างในก่อน แล้วก็ลองปฏิบัติดู有时候他也会有怀疑，但是有怀疑呢，他没有去问，他就先放着，就是先放在里面，先藏起来，然后继续用功，然后再看。บางอย่างก็ไม่เชื่อ บางอย่างก็ไม่เชื่อ ก็ก็ค้านในใจ แต่ก็ ไม่ไม่ไปถกเถียงไม่ไปอะไรอธิบายแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่อืมก็ยังไม่เชื่อ แต่ก็จะลองดูไปก่อนอ่า他有些他也他也不太相信但是他也不去跟人家争吵的就是不去我们说不相信什么会去说他不说然后他就是自己继续做继续用功嗯嗯แล้วก็พวกเราก็โชคดีนะ มีเพื่อนปฏิบัติ มีพระ มีพิสุณีมีแม่ชีปฏิบัติเป็นเพื่อนนะ那时候我们会常有福报，我们呢有这么多人在一起用功，然后有还有这么多的慧法师，然后还有麦琪，还有比丘尼，我们大家在一起用功。ปฏิบัติคนเดียวยากกว่าปฏิบัติกับเพื่อนเยอะ他说一个人单独一个人用功比这哎有有大家在就是有共修有同修哎 หนังเลยหันตัวหนังตู้เก้าหันตัวต้งอยู่สุกโตนะอยู่ในป่า อยู่กุฏิอยู่ในป่ายุงก็เยอะมาแรงก็มีอย่างนี้在苏卡多跟疗房里，因为在原始森林里面，那个蚊子也多，然后蚂蚁也很多。กลางคืนก็ไม่มีไฟ ก็อยู่กับเทียน กลัวไหมผี 晚上也没有电，然后就点蜡烛，害他们有鬼呀！งูก็เยอะเนี่ยเดินไปบางทีก็เจองูหรือกุฏิข้างๆกุฏิก็มีงูอยู่นะ啊，蛇也很多，也很多蛇，在莲花的边上边沿也有蛇。ยากนะแบบบางทีกลางวัน แต่นั่งก็ยังลำบากเพราะว่ายุงมันเยอะเดินเป็นหลัก เดินก็ต้องจุดทูบนะมเนจ会常这样ง会常这样忙，在那边在什么做，就是白天你就是要来打坐，坐在那里做什么动作也很难，因为蚊子太多你进行也要点香。ถ้าจะนั่งก็ต้องกางกดอยู่ในกุฏิอยู่กุฏิมันก็ ทึบๆหน่อยนะมันก็คือมันก็ป้องกันยุงแต่ก็อาจจะง่วงมากหน่อยเพราะว่ามันมืดมันอะไรนะ在疗房里面来用功做什么动作是用挂那个挂伞，你们知道什么是挂伞吗？就是挂一把一把伞，挂着蚊帐坐在里面做什么动作？但是呢，这样呢的就很容易昏沉，因为很暗。黑黑的在在那个房 ว่อนวันฉันาแต่ก่อนคนก็ไม่ค่อยมาปฏิบัติที่ศาลานะส่วนใหญ่ก็อยู่กันกุฏิอยู่ตามกุฏิใต่กุฏิมัน在过去期书法的用功的人，多数都不到大殿去用功，都是在自己的疗房里单独一个人。ไปลองอยู่ดูไหมที่สุกโตหรืที่ตัวลง要不要到สุขโต去尝尝试一下 对对，一个时刻都力量呢。现在那个时候那样的条件吗？现在好很多，现在好很多。我们那时候刚开始的时候好像刚待两个月，很不错的，现在好很多了。而家個雨慢慢。嗯。而家สุขต่อมาตรงนี้สุขต่อดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะมากเลยอ่าดีขึ้นเยอะมากอ่าเริ่มเริ่มเริ่มแม่ชีเริ่มเริ่มมาสุขตอก็ก็ยังไม่ไม่มีอะไร เราชื่อมามีเยอะแล้วมีเยอะแล้วแต่แต่มึงไม่เยอะกว่าตรงนี้ละตรงนี้มึงตรงนี้เยอะกว่าก็ยังอย่างที่นี่ก็ยังว่า อย่างที่นี่ใช่ไหมแต่ก่อน ต้องการเต็นท์อยู่ปุติไม่พอ มันก็ดีไปอย่างใช่ไหม กางเต็นท์กลางวันร้อน อยู่เต็นท์ไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปัวแต่ตอนนี้ กลางวันไม่ร้อน，หลบไป，พักผ่อนกัน。就像这里，我们刚开始的时候啊，这里的条件也蛮艰苦，因为没有楼房不够，然后都睡那个帐篷，搭帐篷，搭帐帐篷来过。帐搭帐篷的时候，白天就是中午的时候，热死了，你进帐篷进不了。他说刚开始好。 现在呢，现在条件好了，而且，哎，这个很很凉快，很舒服。因为刚开始搭帐篷的时候，你进帐篷就很热，你就不敢进帐篷。你中午一定要在这里，全部的人都在这里。现在中午不见人？直都到凉房睡觉去了。痛苦的。 <laughs> 现在都到凉房睡觉去了。好歹现在都还凉快一些，真的。 <laughs> มันโลกนี้มันมันมีสองด้านอยู่ด้วยกัน 在这个世界上有两样都是在一起的。ใช่ไหม啊，有两样是在一起的。ในความลำบากมันก็ทำให้เราเข้มแข็งหรือทำให้เราได้ได้ได้สู้啊，因为诶、呃比较艰诶、呃艰苦的生活，使我们呢会更加诶、呃就是 能够很快增长我们的就是新的力量我们的决心能够增长啊。ในความสบายความสะดวกบางทีก็ทำให้เราขี้เกียจได้那过于舒服呢，就会让我们呢有时候就是会懈怠、懒惰，不想做。แต่โลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละ มันเราก็อยู่ตามเหตุตามปัจจัยเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามตามการเวลา 在这个世界上呢，就是如此的。哎，那么我们就随顺阴阳。嗯。但关键的点但是，我们要选择选择好的，不要去随顺那个不好。就是比如说，哎，我们不要去偷懒，不要去懈怠。我们要，虽然这个环境这么舒服了，我们不要。 จริงๆนะแบบยิ่งได้ฟังหลวงพ่อสมเขียนท่านเล่าตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนโอ้ยิ่งยิ่งลำบากลำบากกว่า就是他哎，小公主说听长老在说，说长老自己在修行，刚开始跟龙波天在一起的时候，比他们那时候更艰苦的多，还要艰苦。น้ำก็ต้องเดินไป หาไปตักในที่ไกลๆมาอาบมาใช้ค่ะ那个水呢，都是走到老远老远的地方去打水回来用，回来冲凉，没有水，嗯，药厂没水。บินทบาทก็ส่วนใหญ่ได้น้ำพริกน้ำพริกกับข้าวเหนียว แต่น้ำก็ยังไม่ค่อยพอกันนะจิ้มจิ้มจิ้ม จนน้ำมันหมดก็เติมน้ำเข้าไปให้มันเหมือนมีอะไรได้จิ้มสักหน่อย 嗯，去拖布回来呢，就只有糯米饭，然后就有辣椒酱。辣椒酱跟糯米饭，就是你们早上面吃的那个辣椒酱捶好的那个，然后呢，吃那个糯米饭就就是糯米饭蘸那个辣椒酱吃，然后那个辣椒酱里面不是有那个汁嘛，那个水啊，吃那个汁蘸完以后又再重新加水进去， <laughs> 非常艰苦，没有什么，就是糯米饭跟辣椒酱。给给龙婆哥的话。 แต่สมัยก่อนแม้ลำบาก แต่คนที่ไปอยู่ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันกันดี虽然长老说，虽然在那个时候，哎，生活那么艰苦，但是出去去用功的人，他都是非常的精进。嗯แต่ละคนก็แบบตั้งใจปฏิบัติกัน这个都非常的专心，很认真用功。艰苦的环境下就更好去，人的心就会更坚强。 อันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะสมัยก่อนในที่ต่างๆมันเป็นยังไงนะ这给我们听过去是怎么样的啊他们的修行的路程是怎历程是怎么样的สมัยนี้มันก็มีข้อดีก็เยอะข้อไม่ดีมันก็เยอะนะตามธรรมดา在这个现在呢这现在的世界呢就是哎条件好很多了也有 也有一些条件不太好的，但是大部分都是好的。เห็นไหมบางคนมีทุกข์นะทำให้เขาพยายามหาทางออกจากทุกข์นะ但是呢，嗯，虽然好，但是也人有苦，因为人的心有苦，他就会去找灭苦的方法，就来找神，就来用功了。อาจารย์กำพลก็เคยเล่าว่า ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอะไรนะ ยังไม่เอามาเป็นอมาพาสก็คิดว่าธรรมะไม่จำเป็นหรอกกัมพง老师说在他还没有长没有长疾之前身体很健康他认为法啊没有什么更不怎么重要的啊不需要的หช่ไหมงานก็มีเงินก็พอมีร่างกายก็ยังทาอะไรได้ธรรมะ没没า没怎็变。身体健康，有个好的健健康的身体，然后 也有工作，哎，工资也有，也有钱，所以呢，哎，这个哎玩呢，佛法呢，不太不必不必要啊，不太需要。แต่พอเป็นอมาทำมาพลาดนะก็เริ่มอืมพอพิการก็ เออร่างกายเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้จิตใจเราเองก็เป็นทุกข์จะทำไงดีน้อย 当他长会长期的时候，出发生出现了问题以后，啊，身体不好了，也苦心，也不知道什么样好，怎么做好了，就被境界带走了，就很苦。嗯，他讲说，它就只只有两种方法，就是如果。 不用功的话，不修行的话，他肯定就一直的苦下去，啊，一直的苦，在苦里面，现在苦坑里。ครับอีกทางหนึ่งถ้าปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จะพ้นจากทุกข์แต่现在还有另另一条路，虽然苦，但是用功修行呢，肯定会有离苦的机会。คล้ายๆเหรียญใช่ไหมเหรียญสองด้านโยนปุ๊บไม่รู้มันจะตกด้านไหนแต่ที่ที่แน่ๆ แต่ถ้าไม่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ทุกข์เหมือนเดิมอ่า哎，就是如果你不学习、不来、不来用功的话，肯定就一直苦下去啊，没有机会了。แต่บางคนก็ปฏิบัติธรรมแหละแต่ก็อาจจะยังทำไม่ถูกหรือความเพียรไม่พอก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม但是有些人也有些人用功，也在用功修行，啊、呃，或者他的方法掌握不

他从来他没有去想过说，哎，这个法或好或者不好，他只是想到自己，想到自己，我肯可能就是我没有做够。就เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถามเพราะคิดว่าไอ้ที่เรายังไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังยังยังทำไม่ไม่มากพอยังไม่ดีพอ。所以他没有去什么去问问题，只是认为自己还做的不够好。 แต่บางทีก็มีอยากถามนะอยากมาก แต่หลวงพ่อก็ไม่อยู่ให้ถาม但有时候他也有有很有问题，也很想去问，有欲望起来想问，但是呢，龙婆龙婆啊不在，没有啊。ไม่อยู่ไงไปอยู่วัดอื่นดีือตอนนั้นเก็บอารมณ์เราก็ไม่ไปไหนหลวงพ่อก็ไม่มาหลวงพ่อ不在

<laughs> 今天有没有人说一定要问的问题，或者有没有人要哎分享一下你们今天的心得？是。嗯，阿文没有来。我我有什么一个请求？嗯，请嗯。 请求，那个，呃，我是练越时间长，效益越好。我就想一口气练七个小时以上，就经停这个肘。哦。说一下就是可以吗？我一开始就像那个烧水似的，水没烧开，电源一拔了， <laughs> 我那火就灭了。我是适合我，适合我啊，不适合别人。我我我。一口气。就是就是一连串的肘，就是经停总走肘、走，肘，就是就是经常的动动来动去的。 เขาเขาว่าว่าเขาก็รู้สึกว่ามึงถ้าถ้าทำเวลานานนางมึงก็รีดีเครื่องเขาอยากว่าเขาเขาว่าเขาถ้าเขาทบททำไปเลย เล่เวลาให้นางนางแม่จุกเลย ก็ทำต่อเนื่องอทำให้มันต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องอิริยาบถเดิมอิริยาบถเดียวต่อเนื่องเปลี่ยนอิริยาบถก็มีสติต่อเนื่อง อันเนี้ยสำาคัญครับ 因为呢，哎，你要持续不断的去用功持续不断的用功，意思说，你不一定说，我一定要进行，就是进行很长很长时间，要走很长很长时间，几个钟头都要进行。因为你要，哎，改变方姿势，改变方法，比如说，你不要断了，不要这样断，对不对？我进行，然后我过一会，我要做手部动作，你要持续不断的，或者做其他的，要保持有决心。 那你走了几个钟头，你下来了，你其他都没决心，那还不是等？有见效，就上午效果非常好，因为他那个有一种打起自然的冲，就是有一种自然的这种微笑就出来了。下午啊，下午不积极。下午效果差了。哎，哎，P，来来，潮啊，没潮。嗯，妈，曾小曾子说要持续不断的用功。 不要偏离，一定就是说，你做什么动作就一直做做什么动作，你进行就一直手进行，明白吗？然后你要持续不断。持啊，因为你持续不断，你如果你能持续不断，你就从早上到晚上你都在用功啊。明白在功，我了解，觉得，要长年累月，就是说，比如说，你走你走路要 那个东南西北那那没停过电没停过电过去的小东子说他过去有这样的想法这样的看法就像你刚才说的啊我们都有那样的经历要进行要走走走好长时间几个钟头那才厉害才很很厉害啊才嗯算是在用功做就要做很长很长时间要几个钟头才算是在用功 แต่แต่ตอนนั้นอาจอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนโยมนะหนึ่งแต่ตอนนั้นบางทีมันก็ทำด้วย ด้วยอัตราด้วยมานะว่าเราอยากจะเก่ง อยากจะดีนะตอนนั้นนะ那个时候呢，他是这样想的，哎，那我这样做我就很厉害啊，我就很厉害，我就啊、呃、用功，我能用这么长时间，嗯，或者跟你没有你你现在或者没他那样想法， 他说他自己当时有这样的想法，啊，我能做很长很长时间，我很厉害，比你强啊。แต่บางทีมันก็มีบางทีมัน มันทำได้ทำได้นานๆแล้วเราก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้ด้วยความมันเป็นปิติ ถ้ามันเป็นปิติมันก็ทำได้นานเดินได้นานไม่อยาก บางทีไม่อยากไปฉัน ไม่อยากไปอาบน้ำไม่อยากพักผ่อนก็มี 你到时候可以那个，就是因为做了你做的时间很长，几个钟头啊，用功用几个钟头，三个钟头以上要，四个钟头要，因为它有滑洗呀，它有滑洗你才能够用三四个钟头以上啊。然后呢，因为有有滑洗嘛，然后哎也不想去吃饭，也不想去冲凉。 ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้แต่ก็พอถึงเวลาสมควรก็ต้องพักผ่อนก็ต้องกินเหมือนกันนะอืม用功用功好呃这样很好但是呢当时间到了该休息的时候就要休息该吃饭的时候还是要吃饭แล้วก็ ให้รู้ว่าตอนเนี้ยมันกำลังมีปิติ มันกำลังเบาอะไรแบบนี้ให้รู้ทันมันด้วยอย่าไปอย่าไปลอยๆตามมันอืม我们这个时候呢我们有法喜哎有法喜有清扬我们要知道但不要随他气什么叫法喜啊我们能解释一下嗯就像他刚才说的他很上午很舒服自然的就是微笑自然出来从心里头这个开心这种法喜 就像那喜宴，新年要是有喜宴，叫华氏。ไม่เข้าใจใช่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่เจอไม่เข้าใจธรรมดา出来就知道出来了就知道啊法喜挺害่的其实มันเป็นความสุขในขั้นต้นๆของของการปฏิบัตินะอืม因为修行了一段时间呢它就是诶 就会有这喜出来的。สิ่งที่คือบางคนพอฟังก็อยากจะเป็น อยากจะมีแบบเขาบ้างถ้าคนไม่เคยมีนะ那在听的时候听到人家有法喜呢哎自己还没有经历过就想คนที่เคยมีแล้ว ก็จะอยากมีอีก有有经历过的人他有过了他还想要ใช่ต้องระวังนะ มันหายก็หายไม่เป็นไร เราเอาสติ เราไม่ได้มาปฏิบัติเอาปีติอ่า我们都要小心一点啊它没有了它消失了就随它消失吧消失吧我们来用功不是要这个法喜，我们要的是觉性。

就这样看到他，然后就让他随他去，自然生，自然灭。昨天就不行，昨天说话我还正低头呢。不，这这不行。今天你看这不礼貌，今天就是应该对着面说话，这是礼貌 <laughs> 的。有事儿了。说就不要说要练，个啊，个个。 อ่าเข้าใจไม่ได้มาหลายอย่างวังนี้ก็พูดได้แล้ว พรุ่งนี้ระวัง มันจะอยากได้แบบวันนี้อ่าระวังนะอ่า明天的小心一点，明天还想要像今天一样，ระวัง ระวัง อย่าไปเปรียบเทียบ อย่าไปเปรียบเทียบ不要去比，不要去对比。啊，知道。เอออืม如果嗯，如果你看到一件事情你想去做，是因为一个欲望， 但是你依然还是有这个欲望，那你是要继续去做，还是其实要停下来不要做，还是只是看着你这个欲望就好了？เขาถามว่าว่าถ้ามีเขาเองนะทั้งว่าเขาซื้อซื้ออีกเรื่องหนึ่งนะถ้าอยากไปทำนะก็ว่าคือความอยากถ้าไปทำหรือไม่ทำไม่ไม่ไปทำนะไปทำดีหรือว่าว่าไม่ไปไม่ทำดีนะถ้าเป็นช่วงปฏิบัติถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นก็ไม่ต้องไปทำหรอกอ่า 但如果我们现在是在用功的话，不是很重要的事情，那也没有必要去做了。那如果用功本身呢？啊，那如果是用功本身呢？就比如说我是因为带着欲望，比如说我想要剑法，我想要法喜，我想要清安，我去去用功的。那我这用功本身，我还要继续用功啊，搞他们晚上可可搞八碟八汤呢，个在八碟八，诶，八碟八汤的要搞啊。诶，他，诶，眼袋，诶，鼻滴，眼袋，诶，我们眼袋，哎，来了，个把八碟八汤搞啊，他也没汤的搞。 ก็ทำแต่ไม่แบบทำแบบ จะไปอยากเปลี่ยน ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ให้ไม่ทำนะบอก พอรู้สึกว่าอยากได้อะไรแล้วก็ไม่ทำเลย ก็ไม่ใช่นะแต่ทำแต่ทำด้วยความไม่อยาก是做继续做但不是欲望去做不是带着欲望去做改变心态

ให้เราไม่ปฏิบัติอย่างนี้他说如果我们有这样哎我想要哎就像你刚才说的哎我想要了但是呢知道自己这个欲望啊这个是欲望生起的那我那我就不去做了不去用功了那不是就是刚好被那个烦恼习性骗了嘛被自己的妄念骗了欲望骗了แต่ถ้าเรายังปฏิบัติมันก็ถ้าเรายังทำถูกแม้ตอนแรกอาจจะมีความอยากมีอยากหวังอะไรอะ่ะ แต่มันก็ถ้าเราปฏิบัติมันก็ยังมีบางช่วงที่เรารู้ตัว แล้วมันก็จะละความอยากได้ อาจจะอยากอีกพอเรารู้มันก็ละได้นะ其实呢，我们有欲望啊，但是有欲望升起来，我们想要、想要、想要有个结果，或者想要你得到什么都好了啊。但是呢，因为你继续用功，我用功，我觉知，当有觉知的时候，你这个欲望它就灭了嘛。 那你或者等一下，你过一会儿它又再升起来了，那么你再过一会儿，你又再有节制，它就灭了嘛。嗯。那 <laughs> 那刚才刚才，但是刚才师傅说了哈，刚才我们提到只是提到欲望的时候，说是不去做，那其实修行的欲望和普通的欲望是有分别的吗？等于说？嗯，他谈话啊，他提不提不贪，狂野提不提不贪，及不客气空。 ชื่อชื่ออะไรชื่อะไรที่ความอยาก มันไม่เหมือนกันต่างกันก็ส่วนใหญ่ถ้าคนทั่วไปมันจะอยากได้ สิ่งภายนอกใช่ไหมสิ่งภายนอกกับที่ปฏิบัติธรรมแต่คนนักปฏิบัติธรรมบางทีมันอยากจะได้ ความสุขข้างในหรือว่า ความรู้ความเข้าใจอะไรข้างใน มันก็ แต่มันก็จะก็ถือว่าเป็นความอยาก เหมือนกัน แต่ถามว่า 如果变的 b 可能菩萨，它就也有嘛，当然啦，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是有就是有有嘛，它就是有嘛，它它是有嘛，它就有就是有嘛，它就是有嘛，它就是啊，嘛，它就是有嘛，它是有嘛，就是有嘛，它是有嘛，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是有嘛，它就是就是是它就

ถ้าเรา่นี้ก็อยู่ในปฏิบัติธรรมชสมามีความมีไอ้อยากได้ผลงานอยากได้แก้ทุกข์การหายทุกข์การอะไร มันก็ความ就是说，哎，想要了苦，想要什么？这个欲望啊、哦，这个欲望，因为你经过你继续的去精进修行，嗯嗯、然后有可能有一天就是真的就会灭去了。嗯嗯，就是ก็ไอ้มีความอยากอยากได้อะอยากได้ไอ้แก้ทุกข์อยากได้ไอ้หายทุกข์ออะไรแล้วก็มันก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามีมีอีกวังหนึ่งมีจุดหนึ่งเนี่ยต้องแก้ทุกข์ได้ ันคือความอยากความอยากปฏิบัติธรรมความอยากได้ได้อะไร มันไม่เอามาว่า ถ้าประสบการณ์เอง มันทำให้เรารู้ว่า ยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มาก อย่างนมาก็เคยบางช่วงที่เก็บอารมณ์ ก็ตั้งใจว่าอยากจะบรรลุธรรมให้ได้ะ论什么样的意外，它就会是给你带来苦。 哎，想象者说他自己的经验啊、哦，哎，想要降法，止语，你知道吗？止语就是像我们现在闭关止语，止语，哎，我在这几天内我要降法，所以他就会更苦啊。คือคือตั้งใจเก็บอารมณ์ตั้งใจปฏิบัติเพื่อหวังว่า จะเข้าใจธรรมะแต่มนุษย์ทำไม่ได้แต่มันก็ทำให้เราเห็นคือพอปฏิบัติไปหลายๆวันยิ่งพอ คล้ายๆหลายวันขึ้นอ่ะ เรายิ่งเครียดมากขึ้นเพราะว่าทำไมหลายวันแล้วมันยังไม่ได้สักทียังไม่รู้สักที他带着欲望去指引，他带着欲望去闭关他我想在自自指引闭关里面，我要降法。可是我已经好多天已经过去了，用功了好多天过去了，但是还没有什么什么效果，降不到什么法，还没有降什么法，所以就很苦。แล้วมันก็ทำให้พอมันมันเริ่มทุกข์มากๆแล้ว แต่เราก็ยังปฏิบัติอยู่นะแล้วมันมันบางบางมันบางขณะมันกลับมาเห็นว่าไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะเราอยาก มันมันเลยค่อยๆถอนค่อยๆถอยความอยาก当他有时有有时候他会有时就是有有刹那刹那之间，他会看到哦，原来我这么苦是因为我想要，我有欲望，我想要，然后他再慢慢的从这里面走出来，嗯，从欲望里面走出来。 มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะ คือตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่เคยบอกว่า ให้ทำด้วยความไม่อยาก มันก็เคยได้ยินอยู่ แต่พอตอนที่มันอยากอะ่ะ มันก็ลืม มันก็ไม่ไม่สน แต่พอมันทุกข์มากๆ มันมาก็เลยว่า มันดีที่พอมันทุกข์เรา มันทำให้เราย้อนเห็น 其实非常的好，因为这是他自己的经验哦。因为有这样的有这样的经验，所以他有这样的智慧就能够看到。因为当很苦的时候，他就刚好看到这个苦，内心里面的苦。他不是说长老没有教过他们，叫他们不要带着欲望来用功啊。我现在也是一样，叫我们不要带着欲望来用功。但是当你欲望起来的时候、迷的时候，他就忘记了，还是依然掉在欲望里面去，带着欲望去用功。嗯。 他在说他自己。稍等，稍等一下，稍等一你说的，我这。啊，我还没说完呢，但是我还没说完呢，谢谢。稍等一下。你说，你说。对，因为因为我昨天，哎，是昨天吗？啊，对，就是昨天。昨天的时候，就是因为那个，很想要去更好，就很想要继续好。那个东西。等一下。嗯。康坡万上梦万卡，我想看也看不眼，你你看不眼苦哇，哎，眼看梨啃瓜。嗯。啊，就是。

ปล่อยไปแล้วก็เห็นว่าเห็นเองว่าเอ้ามันก็ความคิดเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นมาไม่ทุกข์ละ所以所以所以哎，所以其实我是想要一个指南。如果以后这种情况，我我是说就要去休息，还是还是要继续？วังหลั他ต่อมาวังหลัง他他ามีอ他่他ง他ีเหมือนเมื่อวันอย่างนั้นเกิดขึ้นมาว่าถ้าเขาพักพงรู้ว่าก็ทำทำต่อเรื่องก็ที่จริงคือที่จริงในการปฏิบัติธรรมมัน มันมันก็มีแบบบางทีมันอยาก พอรู้ทันมันก็ลง แล้วก็อาจจะครั้งหนึ่งอยากเยอะมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยนะมันไม่ใช่หายไปทั้งหมดหรอกแต่ถ้ามันจะมันเมื่อไหร่เรารู้ทันความอยากหรือทันความทุกข์นั่นแหละมันถึงจะค่อย ๆลงหายไปนี่แน่ว่ามึง 这个欲望啊，它是这样的嘛，你想，然后它，你虽然说现在看到一点点啊，它就少一点点啊，但是你你你用功，你继续用功，你就会会跟着看的，跟着看到。就像你昨天原来看到了啊，它就再少了一点啊，它是这样起起落落，起起落落，就这么的欲望。你想要了，然后你看到了，它又没有了，你又没它又浮起来了。对，它就可以很闻，拆拆。 ชัดๆ อย่างที่อย่างที่มายกตัวอย่างที่ตัวเองเห็นนะ พอมันจะเริ่มขึ้นมา มันจะเห็นได้เร็วเลย มันเหมือนเคยทุกข์เพราะความเพราะตัวนี้มา แล้วต่อไปพอมันจะเริ่มใหม่ละ มันจะมันจะไม่ไม่ไปคล้ายๆเหมือนเพื่อนเราสักคนที่เคยหลอกเราอะ ครั้งหนึ่งแล้วเราเจ็บมาก แล้วพอมันเขาจะอะไรอยู่ เราจะไม่ค่อยเชื่อ เขาจริงๆแล้ว其实呢 当我们如果真的看到的话，哈，我们真的看到决心，真的看到的话，因为它给你带来苦，是不是？像昨天那些，它给你带来苦，你的决心就会知道，下次再有这样的出现的时候，因为它，因为它会记得，他会觉心，他自己会知道，因为它，它会造成我的苦，决心他自己会不要它，你不会受当。就像我们被一个朋友被一个朋友给骗了，受骗了就会知道，下次就不会再受当了，这就是决心。 嗯，决信干明白明白，再多谢谢啊，嗯， <laughs> 请继续，啊，我刚才刚才那个问题，就是刚才小孙者在讲，他那个就是有一种欲望嘛，就是当时修行的时候有一种欲望，就说，嗯，这几天要是我要见法，然后不见法我就如何如何，那这种欲望和那个当时佛陀在菩提树下。 那个决议有什么区别呢？他不是当时那个决议也是说我不觉悟，我就不从座位上起来。这个怎么区别？他 <laughs> 讲，如果阿姜法师讲阿姜呐，哎，让我们也来法喜法堂呐，然后他讲说啊，佛菩萨教啊，不能像没变，像没变佛菩萨教，他讲就坡啊，蹲坡，让让着来比，明白吗？ ก็พระพุทธเจ้าก็อย่างก็คิดอย่างนี้ก็เอ้ยนั่งมันอยู่แล้วฝั่งนู้นก็มีความอยากฝั่งนู้น ก็มีเออถ้าไม่ไม่ไม่พูดรู้พูดแต่นะถ้าเราไม่อะไร มันก็ไม่ไม่ลบเครื่องมาคำว่าต่างกันอย่างไรความคิดของอาจารย์กับพระพุทธเจ้าอาจตมาว่าตอนที่ ที่ความรู้สึกตัวเอง ตอนที่มันอยากก็มันทุกข์มากมากมาให้มาคิดว่าคล้ายก่อนพระพุทธเจ้าไปต้นโพนคือตอนที่ท่านอยู่ ที่ถ้ำที่บำเพ็ญทุกขลกิริยา ที่ว่าอดอาหารที่ว่ากั้นลมหายใจ ตอนนั้นก็คือท่านทำแบบทำตัวเองให้ทุกข์สุดๆมันยังไม่บรรลุธรรมมันรู้สึกว่า มันทุกข์ขนาดนี้แล้วมันยังไม่บรรลุธรรมคงไม่ใช่ละมาจากขายตรงนั้นมากกว่าค่ะเอเอ小灯主说他的他刚才的那样的诶的那个经验，然后他就说， 那个佛陀，佛陀在还没有去那个那个哎菩提树下的时候，佛陀他就已经是修了那个哎不吸不要呼不要呼吸的那种啊，就把呼吸给给闭起来，然后就用那个哎用用毛孔呼吸的，然后他又不吃饭啊，佛陀他就用修自己，他是苦行，让自己那个就是换身体呀苦的不得了，苦的不得了的时候，佛陀他还想。 修过各种各样的方法，他都没有用过。他他肯定在那时候就知道，哎，这样修下去已经是没有任何利益的，没有任何意义的了。啊，所以他就那个时候你说他站起来了，他就才站起来的。ตอนนั้นฮะใช่ใช่เดี๋ยวจะอธิบายต่อแต่ตอนที่พระเจ้าท่านมาที่ต้นโพอ่ะตอนนั้นท่านมั่นใจแล้วเพราะว่าท่าน เข้าใจแล้วว่าทางสุดตรงมันคืออะไร คือตอนแรกเคยทำสมาธิ หรือมีความสุขมาก ท่านก็รู้แล้วมันยังไม่ใช่ หรือว่าทำทุกข์มากๆ มันก็ไม่ใช่ แต่มาที่ต้นโพมาว่าท่านมั่นใจแล้ว ว่าทางสายกลางมันคืออะไร ท่านก็เลยตั้งใจเลยว่า จะทำความเพียรอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ท้อถอยละ เพราะท่านมั่นใจแล้วว่าทางเนี้ยจะถูก แต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ทำถึงที่สุดนะ 哎，嘛，话，他分家了。分家了啊！嗯，其实佛陀他修过是这样啊，他无论他就是不吃饭啊，不呼吸啊，他用很苦行来，他觉得这个方法不正确。然后他另一个呢，就修哎，就是。 对然后他那个修，那个修那个定力，什么他定的啊，进的那个四乘八定的啊，他也知道这个方法也没有，他解决不了他的苦。然后他就在菩提树下去嘛，对不对？啊，他就知道他到菩提树下，他知道无论修苦行还是你进入这个四乘八定的，对他来说都没有意义，都没有帮助。所以他这个时候他的心已经知道，哎。 在菩提菩提树下去的时候，他已经知道是要修在中道，在中道对他来说才是正确这个方法，啊，你知道吗？就是在菩提树下去的时候，他已经是知道到菩提树去做的时候，他已经知道是怎么样来修修了。 就是没有这个所谓。可以这的讲嘛，就说他那个时候其实是已经有决心了，所以他用决心带领自己修行。带领自己但那个作者那个时候，他其实还没有决心，还没有见到法，所以那个时候他是欲望在带领他的修行。这两个的经验的区别，可以这么解释吗？不是，不是那样的。你不可以，不可以去解他，因为我们现在人不可以去解释、解说佛陀当年是怎么样。嗯嗯。 因为活到当年，他他以众小尊者现在就跟我解释说，他修苦行也不行，修四禅八定也不行。他到菩提树下去做的时候，他就知道自己要该怎么样来修了。嗯，不是头脑问题，头也是。因为小尊者他这个时候他能看到自己的欲望，就是觉性，并不是说没有觉性。因为他看到欲望的时候就是苦，就是看到了苦，看到了苦，他就从这苦里面他就解出来了，所以样他以后他就再也不会进去。

ทำแบบนี้แล้วมันก็ยังทำจริง ๆ มันก็ยังไม่ใช่ ทำแบบนี้ก็ทำเต็มที่แล้ว ก็ยังไม่ใช่อะไรนะจนมั่นใจว่าอ๋อทางสายกลางน่าจะตรงนี้แหละ他说佛陀他也ทดลอง就是班能ทดลองทดลองคือเอาเอากายเอาใจตัวเองไปทำดูทำทำ他呃因为佛陀他试过了很多很多就是他有很多的经验 啊，他修过了很多经验，修过用自己的身心啊，怎么样来修啊？但是你这样的修行也不行，那样修也不行，也解决不了他的苦，所以他知道一定要在中道上面，嗯，才行，嗯。各位，不可以偏执。呵呵呵。他刚才在听我，听我这第一、第一啊，听我。好，听他，我问一下他，听第一，他刚才听，分三，分三，分三，嗯。 所以佛陀在刚开始第一次讲法的时候，他就讲两边修苦行跟修四禅八定里面的长乐华华行，然后最后才跟讲都中道，就是这两边不行才走中道，这是佛陀的经验。ก็ที่จริงบางทีความคิดของนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็มักจะคิดอย่างนั้นนะคือบางทีบางคนก็คิดว่าเราต้องแบบ อะไรอะต้องทำให้มันไม่มีความคิดต้องจ้องต้องเพ่งมากๆอะไรนะเดี๋ยวมันจะดีเองเลยนะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่因为我们修行的人有很多人都会这样想法这样想哎呀我怎样让自己啊要很专注进去啊然后呢让自己没有任何的妄念没有任何的念想脑海子里面空空的啊这样就对嗯不是这样的修行不是这样有好多人都是这样让自己的心就把 梦亮眼压掉，不要出现妄念，不要出现念头啊。หรือหรือบางทีเราก็คิดว่าต้องทำให้มันสงบต้องทำให้มันนิ่งๆต้องทำให้มันว่างๆเดี๋ยวมันก็จะมีปัญญาบางคนพอพอบอกมาปฏิบัติธรรมคนไทยนะหลายคนพอปฏิบัติธรรมก็คิดถึงการนั่งให้มันนิ่งๆให้มันไม่คิดให้มันสงบนะ因为泰国人也有，哎呀，就是坐在这里，然后静静的、安静的，什么都不想啊，然后

我们说是知道，其实就是看到智慧之眼看到了。嗯。嗯。哈哈哈。见出没？见有。头脑小知道。哎，对 <laughs> 对。好无所谓。想知道，那就是意外。 <laughs> 对的对的，头脑想知道是意外。嗯。啊，俊子好，就是俊子，开始刚才说的我们。 呃，觉性就是看到了，就是身和心它所发生的一些现象。啊，比如当我觉性好的时候，呃，觉性强大的时候，呃，那个看到之后那个特别重大的一个情绪啊，我们觉不到了之后就让它过去了。但我觉得有时候是不是它暂时过去了，其实被压抑着，就是它可能压抑在那个记忆的深处。嗯，就是按照那个，一些跟你说。吧。 เขาถามว่าเขาบอกว่าว่าเราบอกสองห้าว่าไอ้ทำรู้สึสติเนาะมีสติรู้กายรู้ใจรู้เอง ถ้าสิ่งที่เกิดมาใจรู้ว่าอารมณ์รู้ว่าอาการที่ใจกับกายแห่งแล้วถ้าเขาว่าถ้าเรามีสติเกะสติเข้มแข็งแล้วแข็งแล้วก็เห็นเห็นว่าว่าอาการเกิดในอารมณ์อารมณ์เกิดในใจนะ ถ้าที่บังคับเลย 没，是啊，没，是没，是，没菜，没菜没菜还摆没是，没菜没是，没是，还养米是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，没是，是，没是，是，没是，没是，没是，是，是，是，是， 嗯，他暂时就平静了，但其实没有可能，你过段时间他又会又会。心理学，心理学。哎，小梅跟阿江那说，跟阿江那说心理学是啥？用泰文用。啊，ที่แก่ที่พูดว่าว่าถ้าเราลูอารมณ์มันเข้าอย่างไม่หายอยู่ข้างในอยู่เขาบอกว่าเขาเรียกมันอย่างนี้มั้ยมันคือพวกมัน อะไร น่าจะเป็นนวลแก้จิต จิตใต้สำนึกอะไรน่าจะนะ น่าจะนะก็ว่ารู้อารมณ์อารมณ์อยู่นะ ถ้าคือสองว่าว่าถ้าอารมณ์ก็เห็นว่าว่าอย่าง มึงมึงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม แต่มึงไม่ได้หายไปหรอก ถ้ามึงก็เรามึงมันทั้งว่ามี มึงมึงว่าสามารถถ่ายสามารถถ่ายอย่างนี้มึงขวางควบคังแล้วกมาควบคุมคังแล้วกันควบคุมเขาอยู่ในอยู่ในข้างใน คือ อันนี้ไม่ ไม่อธิบายตรงนั้นมาก เพราะไม่รู้ว่ารายละเอียดที่ที่โยมเรียนมาคืออะไรนะแต่จะอธิบายว่าคือกระบวนการทำงานของสติอ่ะมันจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องใจนะกระบวนการของใจมันมันเป็นแบบไหนมาทำให้เกิดทุกข์เป็นแบบไหนแล้วมันไม่ทุกข์เรามีสติเราจะเรียนศึกษาตรงเนี้ย พอเข้าใจแล้วคันนี้ 的地方叫冰的天空吗因为你那个心理学它怎么教你我们也不清楚啊但是呢觉性可以很很肯定的告诉你啊觉性它认识了你的苦你身上的苦你的苦是什么因原因生起来的然后觉性他会知道他认识他看到了那个因苦的因它就灭了所以它不是像你说的心理学压在里面没有出来不是那样啊 嗯，嗯，可能因为我刚学习对决心就是说，啊，才刚刚就是没有实践过，就是对决心认识，其实我知道了，但是这个决心的作用还不太清楚。可能这个问题最后我自己修到一定程度，可能自己就有答案了。你看你说的，决心他会告诉我。 <laughs> 是吧？嗯。 <laughs> เขาง่ายๆที่จริงจะเรียกว่าสติหรือไม่เรียกสติก็ได้ แต่ที่เรามาเรียนเนี่ยเรียนรู้ เรียนรู้จักกายใจของเราเองอ่ะอ่า我们我们要把它叫做觉性或者不叫觉性都无所谓这个不重要重要的是我们来学习我们要来学习自己的身和心是自己的身心เข้าใจไหมมันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหน ธุรกิจที่ใจใช我们苦苦来自于哪里在哪里苦是不是心在苦心的苦ใช่ไหม是不是这样心都很苦ใช่ใช่มันมันทุกข์อยู่ข้างในเนี่ยเรามาเรียนรู้จัก เรียนรู้จักวิธีออกจากทุกข์

我们只是学习自己的生活心。嗯。嗯。人，我们我们学了外面学了很多知识，学了各种各样五花八门的什么东西都很多很多，学了很多很多知识，了解的很多。 可是我们不了解自己的生跟心啊，不知道自己的身心。แต่ถ้าเรามาเข้าใจตัวนี้นะนี่แหละเราก็จะอะไรอ่ะเราก็พอเราเข้าใจมันคราวนี้จิตใจ มันก็จะเปลี่ยนแปลงนะที่เคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อย หรือบางเรื่องก็หายเลยจากความทุกข์หายจากความยึดมั่นถือมั่นนะ那如果我们能够认识自己的生根心的话， 这这里呢，那么我们的心它就有了变化，有了改变。哎，有些人呢，我们很苦的，哎，他可能苦就少了；有些呢，哎，苦，有些呢问题呢，他可能就往常消失了，没有了。嗯，所以很重要，对自己了解自己的身跟心。ดังนั้นที่จริงก็แบบบางคนบางทีสับเนาะสวยจริงสวยชื่ออะไรเนี่ยมันมันบางคนก็สงสัยนะสติหรือความรู้สึกตัวนะ บางทีแม้แต่ภาษาไทยบางทีก็ คนก็เข้าใจยากเอาว่าเข้าใจกายใจตัวเองนี่แหละ在阳在呃这个在阳说上面来说，我说哎呀节性节制什么呢？因为他说泰国人有些人也很不了解，也不太明白。但是我们说深更心那些字深更心，每个人都知道，因为每个人都有，嗯，这比较容易了解。嗯。เพราะที่จริง แม้แต่อาการของใจ อาการของกาย มันก็เป็นสมมุติที่เราเรียก ที่จริง ถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยมันรู้ที่เป็นแบบ ไม่ทันเป็นสมมุติไดยซ้ำเช่นแบบ แค่รู้สึกแบบไม่ปกติบางทีนี่ก็มันก็เรียกไม่ถูกนะแต่มันก็รู้สึกมันไม่ปกติเนะนี่คือไหวๆ ละอาการ其实呢我们把 我们的生更新出现、出现发生的一切，我们叫做生更新的现象或者一种状况也好啊。但是其实它只是一个说法而已啊。你说现象也好，状况也好什么的，它只是以文字上面的说法，其实它没有什么语言可以表达，只有自己才知道，对不对？我们身体出现的状况，每个人都知道，对不对？你你要怎么样表达出来？因为它没什么表达，你就这样说出来嘛，对不对？ 只有自己，你头重啊，头昏啊，什么，只有你自己知道，因为没有什么可说的，你也没什么可解释的，对不对？每个人都有经验吧，身跟心都一样，就是你的妄念，你的打妄想给你带来很苦。但是你说他什么呢？因为没什么可以说的，所以只有自己去学习才知道。就有这种现象，他们可以自己生自己灭，不传的。你也不要觉得当真就是嗯。嗯。弄不困，弄到。 我们每个人把手抓墙头，抓抓紧紧抓紧紧啊！抓得紧紧，抓紧，紧不要放，抓紧，用力，用力的抓。就吞得耐，耐多大？用力吞，吞吞。看看一下，能够，能够忍受得来。把手这样拿起来，不要放膝盖上面，这样拿的。不要，不要顶在膝盖，因为膝盖下面你有个有个依靠，有个可以顶住，它就不知道怎么样。 <laughs> 会累，因为你这样。你看能忍受多长时间？看能你你的手能这样用力啊！你要用力很大力的。能的。要用力，用力的使，使劲的抓。看你累不累？你用力啊。累啊。对，能够忍受多长时间？Do y o 你知道吗？ 自己知道吗？知道。รู้เองไหมรู้สึกเหนื่อยก็รู้เอง ปวดก็รู้เองอมันไม่ไหวมันก็ถ่ายไหมอ่ะ拽得越紧，他就越累。你要累也知道，痛也知道。当你很累的时候，你一放了，对不对？他就很舒服了。มันที่จริงเนี่ยถ้าเราเห็นทุกข์อย่างที่ว่า เห็นความทุกข์เห็นความเหนื่อย จิตก็ปล่อยยังไงจิตก็ปล่อย那当我们我们的心啊，我们的心，你看苦很苦，黏着很苦很苦的时候，你一晃了，就跟你是一样的。因为为什么苦，就是因为你黏住抓住了。อาการที่มันเนี่ยมันก็อธิบาย อธิบายยากนะแต่เรารู้สึกได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็วางมันได้你看像这样抓着个墙头一样的每个人肯定每个人他的不同对不对但是你要来要来解释没办法解释只有你自己知道对不对对的啊没有人能够知道你是怎么样嗯เนาะอ่ะเดี๋ยวมันจะนั่นนะอืม เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวไปทำวัดเย็นที่ที่บ้าน